Orain arte baionako majak auzoan kokatua bazen nagusiki adueniak bere ekintza edatzea erabaki du. Baionako egoitzara mila pertsona horbiltzen ziren urtero izan gazte edo guraso. Baionako ospitaleko zerbitzua da. Adueniako ajeragunea bertan gazteak eta familiek, profesionalak, famili aholkulariak edo ezitzaileak atxamanen dituzte beraien galdera erantzuteko. Bos permanentzia behiek barnekaldeko eskakizun bat hier erantzunen dute, Cedric Sanpere, adueniagaztean etxeko arduradun bat da. c'est important pour eux et en même temps euh, c'est permanence Garantzitsua da gaztentzat, permanentzia gehitu ditugu lujaldean galdera bat badelako eta hurbiltzen diren nerabeak gehienetan sufritzen dute, gaizki sentitzen dira. parce que ils peuvent être en souffrance, en mal-être, euh, les, les, les, Kontsultak biziki ezberdinak dira, baina hemen isilpeko euh, eremu bat atzemanen dute, euh, urririk eta anonimoa den. Qui est euh, gratuit, qui est anonyme et qui est confidentiel aussi pour ces jeunes-là. Donc c'est un lieu voilà, où, ils puissent, où ils peuvent déposer un petit peu leur mal Par rapport aux demandes que nous avions par jeunes et des parents sur Guk genituen galderak herrien euh, zerbitzuetara egan arazi ditugu, eta euh, inkestak eginak izan dira, kolegio eta lizeuetan, gaztean beharrak ezagutzeko. Des lycées, voir un petit peu les besoins qu'ils avaient recensés sur leur territoire. Permanentzia berriak azparnen aste azkana jatxaletan, Donibane Garazi eta Dona Paulen astelen jatxaletan, eta Donibane Loitzune eta Endaian hilabetean behin izanen dira.